บุ๊กทูสิบหกชัสนาสต์ฤดูและอากาศรอชนีอบดบีอาปช č a ีนี่คือฤดู toto jsou roční období ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ยาโรเลโตฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปดซิมอาซิมาฤดูร้อนอากาศร้อนเลโต o j ฮอร์เกพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อนเลเ t สวี í ีสลุนเซในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น V létě chodíme rádi na procházky. akád náu. Zima je chladná. lý fon tok. V zimě sněží nebo prší. jú bán. V zimě zůstáváme rádi doma. หนาว Je chladno. ฝนกำลังตก Prší. มีลมแรง Fouká vítr. อบอุ่น Je teplo. แดดจัด Je slunečno. ท้องฟ้าโปร่ง Je jasno. วันนี้อากาศเป็นอย่างไร Jaké je dnes počasí? วันนี้อากาศหนาว Dnes je chladno. วันนี้อากาศอบอุ่น Dnes je teplo.